Garaztarrak dantza taldeak ikusgarri berri bate, orkesten digu maiatzaren lau eta bostean ejo mehia dugu aintzinean ezagirik, baina ez da hori bakarrik horren aipatzeko patrik Lagald, garaztarrak dantza taldeko erakaslea. Beraz, orkesten eh, aldi guzu orokoji, gero gazten gana joan engira pixkat ikusgarri desberdin hoien aipatzera, baina zer gaitik, bi ikusgarri horiek. Garaztarrak ekilan izan girelako Patriziarekin lanian duela orain sortzi urte arra bultzatzeko dantzataldea eta horren bultzatzeko eskola montatu behar ginoela eta sidugu duku gazte ekilan eh, oin arrizko dantzak erakasten. Elburuz ginoen ikusgarri bi ikusgarri horiek eh, sortzia, elburu baten emaiteko eh, taldeari. Musikaren aldetik, zu musikari zira ere, zer da sorkuntzak izanen dira? Bai, sorkuntzak eta erriko musikak denana hasirik. Eta nola lantzen dira gai eh, horiek, bigai gai bat itur zahretik, beste rom uh, eh, erria? Itur zahretik da hartzeren eh, olerki bat, irakurri dugu gazteikilan eta interpretatu. Eta bigarrena da Romeria, enean ariak eh, sortutakoa, Christian Lajald, eta berak eh, sortu zian uh, eh, COVID-a ustaritzeko uh, burrunka taldearekin, eta azkenean ez baita eginik izan, guk zerbait egina egin hona, bere gana joan gira, ea, interesatua zenez, gurekin uh, segitzialan hori, eta hori egin dugu, meana hor dira haundiak, egan nahi dut dantzatalean direnak, beraz, uh, eme sortzi, oita amar urte arte. Ai, oita amar urte arte, ala ere, laizta erra hundiekin gira. Gazteitzak uh, eh, horro behititugu, nor zituztego? Eneko gezan buru, ni etxe gara jarak ama. Eta ni lore azti goien etxe Eta, noiztik aizizte dantzan? Rokorki, uh, eh, badu sortzi urte, do Horako Eta ikusgarri bat ikuste hor uh, eh, elmuga bezala importanta da zientzat, gogotsu ziste aldatzen du beste urtekiko konparatu zurte honek? Ba, bai, zerren eta normalki egiten ginoena erriko etxaren ondoan eta zen hain publikorik, baina hor da ala ere publiko animareko bat pentsatzen ut. Eto gizarretik ikusgarri horrek uh, zer kontatzen du edo zer da historia eta ziek zer nolako dantzak emanen dituzie? Ordian eh, emanen dugu dantza moderno pixkat eta eskualdantza erena asirik. Eta gure helburua da iturriza arretik eh, gelditzen den eh, urtanta bakaja salbatzea. Eta ordian gure dantzekin hori representatuko dugu. Uraren historio bat azken txantia horren salbatzeko nolako dantza ikusgera bustia bukatuko duzi hori da? Be, bar bukatuko dugu uh, bustia, nahi bat jakin etorri ikusterat uraren ibilbide hori ezautzeko. Buru hauste ondia izan da, reiten zenuna, eh? lehen, behala publiko txipia ontzat, ikusgerri txipiak emaiten zinutuztela, hor pixkat ondiagoa, zer da, sirustasun gehiago, errepikazt eh, gehiago, nola pastu da horokorki? Deia, nahi jiten gehiago, eta be, gero prestaketak, eh, ala ere, lehen aldia da, hainbeste eh, izaitat, niretzat, deia. Egopen aldetik, ura aipatzen baita, zer dira usaiako Egopak baliatzen dituzinak, edo sortu dira Europa behi batzuk uh, urari loturik, agian urdinago ziste, suriago? <laughs> Ez da egan behar hori da, sorpresan txartzen da. Ez dira usaiako Egopak, baina sorpresa da. Dena sorpresa beraz hori da, maiatzaren uh, lau eta bostean uh, jemagdazien ikustera. Bai, hori da. Eta nola ziste, estresa hor duzie edo lasai? Beldu jan Egia? Bai. Ziek ere? Az. Beskertzen zituzte, txeituko dugu orain uh, rom egiaz gira. Interesatuko, dantzari heldu bat eh, aldi honetan orkesten altzira? Bai, egunon, beraz eh, amaia maitia, hogeita lau urte, doni mani gara zinbizi, eta bai gurriko ikastolan irakasle. Zan bat dantzari zirezte? Uh, ama bos bat dantzari gira, bai, janen uke, uh, fo ama zazpi eta hogeita ama urtelen artean. Romeria, eh? izan burua du, beraz, eta eh, rometa zariko ziztela? Bai, hori da, beraz, eh, pixkat, kondatzen duguna da jom pupulu baten historia. Pupulu hori, bere sohtegitik, beraz, India ipajaldetik kanporatia izan da, eta ibilbide bat hasten dute munduan zeak, eta Euskal Ejira jibatzen dira. Eta beraz, basatzen dira Iruñatik, Tolosatik, Donostiatik, eta gero Siberura jibatzen dira. Eta, behala, guk uh, musika eta dantzaren bidez, uh, ibilbide hori euskal egian zehar kondatzen dugu azken finean. Zer egin nahi du, haien tradizioan azternak badirila gure kulturan? Iduriz, bai, Asteko hori dugu kondatzen, uh, eh, azterna batzuk utziak izan direla, uh, behar bai, behar ba ez, baina nara, hori da guk duguna kondatzen ikusgehi horretan. Dantza behiak ikusiko Bai, bai, bai, badira harinarin eh, bereziak, eh, eh, kostaldeko dantza batzuk, uh, siburutak dantzak ere ikasiak izan dira, uh, bo bakar batzek hori, baina uh, ala lanketa ondia eramana izan da ohentzat. Uh, Iruñako dantza batzuk ere, bo, gauza behi batzuk ikusituk bai, eta musikalki ere ahunt melodia eta ritmo desberdinak. Eta musikarekin nola pasten da? Gana behitut, uh, nor da, nori egokitzen? Gugira, gugira egokitzen bai. Hor, eh, indugu behiki egipika horrekin, eta ala, aldatzen, egia da aldatzen dila, eta beraz behirela egokitu. egokitu. gero horiek ere, entzatzen dira egokitzen. Mehrimela da emekio joan, emekio inen dute. Baina da. Jantziak ere, ez zoikoak? Bai, jantziak kristianen eh, emazteak dira uzkigu egin. Eta hor ere, badira, zinez kultura nasketak, eh, likuari, likuari lutuak direnak. Eta, eta ramai, bo badira politak. Zer motibatu zaituzte? Ega <laughs> egan, eh, be, eh, talde hori biskat muntatu da joan den udan, eh, berreginitin hola bizpairu bestetan ikusgarri batzuk eman, eta ikusi dugu zinez talde polita muntatu zela. Beraz, uh, proposatea izan zauko, be, zinez ikusgarri potolo baten emaitea. Eta, ala, jont motibatiak giro honean baiginen. Noiztik aizizte lan aizizte lan zen? Bai, beha sigira joan den ujian, uh, eh, igande guztiz uh, bi horrenez, jepikak baginetin, dantza lokalean, eta hor dila bizpairu hilaitea asigirela, egun oso batzen egiten. Eta hor, uh, oino gehiago, beha zala. Guantzun, maitasun historia dela ere ikusgarri untana. Bai, ahont, da jom populua da, baina da maia deitzen da pertsona nagus, pertsonaia nagusia, eta pertsonaia hori segituko dugu astetik buru, eta beti bere populua gibilean du hainan eh, pertsonaia nagusi eta zentrala maia izanen da. Eta ukan edu maitasun historio bat eh, eh, beste batekin. Ara, beskertzen zitut, eh, setasun guzti hauek ekarririk eloazon erosten aldira txartelak aintzenetik, edo bestela pahizien era horildu barko ziste, ibiakoitz gauguntan edo egandea txaldean ikusteko, bi ikusgarri hauek garaztarrak dantzataleak